Acate catesul Sfinților Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, ca a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de toți vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atoțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Veniți toți credincioșii să lăudăm pe Zotic, pe Atal, pe Camasie și pe Filip, mucenicii lui Hristos, care au propovăduit adevărata credință și au primit cu cununa cerească. Iar voi, fericiților, cei ce aveți îndrăznală către Dumnezeu, din toate nevoile sloboziți-ne pe noi, care strigăm. Bucurați-vă, Sfinților mucenici, rugători fierbinți, pentru sufletele noastre, go credință și vlavie, se cuvine să lăudăm pe Zotic, mucenicul, care paharul suferințelor cu bucurie a băut, cu botezul sângelui s-a botezat și până la moarte a urmat lui Hristos. De aceea și noi cu dragoste să-L cinstim zicând. Bucură-te, zotice, martirului Hristos! Bucură-te al crucii apărător zelos! Bucură-te, trandafir din grădina părintească! Bucură-te, rugătorule, pentru obștea creștinească. Bucură-te că sângele tău pământul nostru a dăpat. Bucură-te că prin tine credința vie s-a arătat. Bucură-te, mărgăritar de preț, ascuns sub pământ. Bucură-te că ale tale moaște s-au găsit în mormânt. Bucură-te, moară sfântă strămoșească, Bucură-te, nestemată scumpă duhovnicească. Bucură-te al Evangheliei vestitor neînfricat. Bucură-te al bisericii far preluminat. Bucură-te, zotice, viteazule ostași, Hallelujah. oricine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu pe el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Drept aceea și tu, mucenice zotice, cu îndrăsneală ai mărturisit pe Hristos în priveliște și pe mulți dintre cei ce erau de față la lumina dreptei credinței ai adus, cântând Aliluia. Aliluia. cerească viață pe pământ ai petrecut, mucenice a ta. Pe Dumnezeu cel întreime închinat, din toată inima l a iubit și pe Hristos, Domnul înaintea tuturor, l-ai propovăduit, pentru care noi smeriți de cinstim, cu evlavie zicând, Bucură-te a tale care glasul Evangheliei a ascultat, Bucură-te că dreapta credință în a ta inimă ai purtat. Bucură-te că pe Hristos înaintea tiranilor ai mărturisit. Bucură-te că lor cruzime a biruit. Bucură-te al bisericii lui ceafăr neapus. Bucură-te că pentru Hristos sufletul ți-ai pus. Bucură-te că lui înfocat dragoste ai purtat. Bucură-te că ta credință prin fapte ai arătat. Bucură-te al cetății Noviodunum, fiu duhovnicesc, Bucură-te, minunată viță din tulpina lui Hristos! Bucură-te, cetățean al Ierusalimului ceresc! Bucură-te, minunată viță din tulpina lui Hristos! Bucură-te, mlădiță sfântă, băut prea frumos! Bucură-te a tale, mult pătimitorule, pentru Hristos. Bun. prea fericite, tu de sine cu totul te-ai lepădat și crucea lui Hristos până la moarte ai purtat. Pe Dumnezeu din toată inima l-ai iubit și cu gura la arătare l-ai mărturisit strigând. Aleluia! frumoasă Mlădiță Cuvântătoare, Mucenicul Camasie. Din buciumul viței răsărind și multă roadă duhovnicească aducând. Pe mulți la dreapta credinței a povățuit și pentru Hristos sufletul său și-a pus, pentru care cu bună cuvință le lăudăm, zicând. Bucură-te, vas ales al bisericii drept măritoare, Bucură-te al credinței noastre, soare, Bucură-te că pentru adevăr toate ai suferit, Bucură-te că în chinuri spre cruce ai privit. Bucură-te că de uciderea trupului nu te-ai spăimântat. Bucură-te că de rușinarea sufletului ai scăpat. Bucură-te că Dumnezeu din cer spre tine a căutat. Bucură-te că Duhul tău la sine l-a luat. Bucură-te că primind har vitejește ai pătimit. Bucură-te că a vieții cu nunam de la Hristos ai dobândit. Bucură-te că pătimirile tale am la fost spre folos. Bucură-te că privind la acesta, mulți la adevăr s-au întors. Bucură-te ca Masiem, vrednicule următor, al lui Hristos. Bun! dragostea către Iisus Hristos ca masie. Mânia tiranilor a înfruntat și cu mare bărbăție chinurile morții ai răbdat, căci privind cu ochii minții la veșnica fericire lui Dumnezeu din inimă cântai. Aleluia! Raza soarelui celui de taină ai fost pe pământul știției mici. Filipem prea înțelepte, căci pe păgâni ai luminat, pe Hristos înaintea tuturor mărturisind, pentru care te rugăm. Auzi-ne și pe noi, cei ce te lăudăm, cu unele ca acestea. Bucură-te, Filipe, care pe cei din păgânătate ai îndreptat. Bucură-te că pe soarele cel veșnic la toți ai arătat. Bucură-te, rodul Dumnezeului cel adevărat, Bucură-te că în ogorul lui cu râvnă ai lucrat. Bucură-te că sămânța cuvântului bun ai primit. Bucură-te că prin a ta osteneală aceasta însutit a rodit. Bucură-te că haina sufletului tău cu sânge mucenicesc s-a împodobit bucură-te că pentru nunta mirelui cu ea te-ai pregătit. Bucură-te că albinii te-a semănat și la florile duhovnicești ai zburat. Bucură-te că mierea credinței din Scriptură ai adunat. Bucură-te că talentul tău cu dobândă lui Hristos l-ai adus. Bucură-te că pentru aceasta iconom credincios te-a pus. Bucură-te, Filipe, mărturisitor al Evangheliei lui Hristos. Bun. Exista oare când Filip, apostolul către Hristos? Doamne, arată-ne nouă Tatăl și ne va ajunge nouă. Iar tu, mucenice Filipe, privind spre Dumnezeul cel întreime slăvit, te-ai închinat lui cântând, Aleluia! După nemincinoasa mărturisirea Scripturii, Sfinții lumea vor judeca. Căci în vremea judecății de apoi, prin faptele lor bune, pe păcătoșii vor mustra. Atunci tu, mucenicea lui Hristos, zotic, să te rogi pentru noi păcătoșii, ca să ne izbăvim de o sândă pentru care te lăudăm. Bucură-te, zotic mucenicem, care pentru noi la Dumnezeu mijlocești. Bucură-te că celor ce se roagă ție, ajutor dăruiești. Bucură-te că sfintele tale moaștem, creștinile le cistesc. Bucură-te că prin ele daruri multe dobândesc. Bucură-te cu cei ce cu tine au pătimit. Bucură-te că împreună cu ei cu nu ai primit. Bucură-te că în Evanghelie ai crezut, fără șovire. Bucură-te că prin gura ta s-a vestit mântuire. Bucură-te că lui Hristos cruce în inimă ai purtat. Bucură-te că de chinuri nu te-ai lepădat. Bucură-te că te-ai împotrivit celor de șoarte. Bucură-te că de ce ne cerești ai avut parte. Bucură-te, zotice, viteazule ostași, al lui Hristos. toți fii bisericii drept măritoare cinstesc, Sfintele tale moaște zotice prea fericite. Iar tu, având îndrăsneală către Dumnezeu, roagă-te purura pentru noi smeriții, care te cinstim și lui Dumnezeu cântăm. Aleluia! veșmântul cel luminat al nestricăciunii, prin nevoință ai primit de la Hristos, mucenice a ta, și de odihna veșnicei vieți te-ai învrednicit. Vas ales al Domnului fiind, roagă-te pentru noi, care te lăudăm. Bucură-te a tale care ne grăit pe Hristos ai iubit, Bucură-te că pentru dragostea Lui mult ai suferit. Bucură-te, cerbule însetat, care la izvorul vieții ai alergat. Bucură-te că pe Dumnezeul cel viu ai căutat. Bucură-te că pomenirea ta cu laude o cinstim. Bucură-te că la tine în rugăciuni smerite venim. Bucură-te că celor ce te cheamă ești mare apărător. Bucură-te că prin a ta solire îi primesc grabnic ajutor. Bucură-te că frica cea curată de Dumnezeu ai avut. Bucură-te că voia lui cu o sârdie ai făcut. Bucură-te că pătimirea sa sfântă ne-a fost de folos. Bucură-te al credinței diamant luminos, Bucură-te a tale mult pătimitorule pentru Hristos. mult pătimitorule, pentru Hristos. Asemenea lui Avram și ucenicilor lui Hristos, prietenul lui Dumnezeu te-ai făcut că poruncile lui ai păzit și până la moarte pentru dragostea lui ai suferit. Pentru aceasta viața veșnică ai dobândit și acum cu îngerii îl auzi, cântând Aliluia. cea neclintită a credinței tale, ca masie, văzându-o tiranii cei păgâni, după multe chinuri au poruncit a te da morții. Tu însă cu bucurie moartea pentru Hristos ai primit pentru care noi cu laude te cinstim. Bucură-te ca Masie că spre cele cerești ai revenit, Bucură-te că pentru aceasta viață veșnică ai moștenit. Bucură-te că moartea cu bucurie ai așteptat, Bucură-te că pe Hristos în inimă ai purtat. Bucură-te al muceniciei, doritorule! Bucură-te către veșnicii alergătorule! Bucură-te că cele trecătoare într-un nimic l-ai socotit! Bucură-te că pe cele veșnice mult l-ai prețuit. Bucură-te, cetățean al cerești împărății, Bucură-te, moștan al nepieritoarelor vistierii, Bucură-te, râvnitorule al raiului, celui prea frumos! Bucură-te, îndreptătorul nostru, al celor de jos. Bucură-te, Camasie, vrednicule următor al lor. 오. Ierusalimul cel ceresc în minte, avândul ca mausiem, cu smerenie pe pământ ai viețuit și cu bucurie pentru Hristos cu moarte te-ai însoțit, iar acum în ceruri, împreună cu îngerii cânți lui Dumnezeu. Aleluia! fost inima ta, Filipe mucenice, de a nădăjdui spre Dumnezeu și fără de frică pe Hristos, înaintea tiranilor a mărturisit și de vremelnica viață nu te îngriși, pentru care noi ne vrednicim îndrăznim a te cinstim prin acesta. Bucură-te, Filipe, al împărăției cerului moștenitor, Bucură-te că împreună cu îngerii ești vețuitor. Bucură-te că pe Hristos adevărul ai mărturisit, Bucură-te că pentru el cumplit ai pătimit. Bucură-te că frumuseți de nevăzut nouă pururea privești. Bucură-te că în slăvite cântărim, acum te veselești. Bucură-te că la limanul odihnei aaa, Bucură-te că acolo cunoști adâncul cel de nepătruns. Bucură-te că de acolo simți mângâierea celor cerești. Bucură-te că împreună cu sfinții te proslăvești. Bucură-te al adevărului martor neînfricat, Bucură-te al bisericii sfeșnic luminat, Bucură-te, Filipe, mărturisitor al Evangheliei lui Hristos. însuți ai sufletul pentru Hristos, mucenice Filipe, și l-ai aflat că aurul l-a murit înaintea Domnului. Voit ai a te lui Dumnezeu cu trupul, spre a dobândi învierea sufletului și a cânta lui în veci laudă. Aleluia! Slavă și mulțumire să aducem lui Dumnezeu pentru aflarea Sfintelor Moaște al martirului Zotic și al celor împreună cu dânsul pătimitori. La toți smerit să ne închinăm și pe Zotic să-l lăudăm zicând, Bucură-te, zotice, fiu iubit al bisericii drept măritoare! Bucură-te, sprijinul rugilor noastre stăruitoare! Bucură-te, ascitiei mici, mărturie creștinască! Bucură-te a dobrogei dăruire dumnezeiască! Bucură-te al credinței ortodoxe, apărătorule! Bucură-te al nostru către Domnul rugătorule! Bucură-te a Tomisului podoabă duhovnicească, Bucură-te al creștinilor moară cerească! Bucură-te, floare, cu mirasmă de nespus! Bucură-te, mărgăritar al Ierusalimului de sus! Bucură-te al bisericii crin prea frumos! Bucură-te, mlădiță, cu rod de mult folos! Bucură-te, zotice, viteazule ostaș al lui Hristos. Bucură-te, zotice, veniți toți iubitorii de dreaptă credință, să aducem închinăciune lui Zotic, oștanul lui Hristos, care biserica noastră sfântă cu rugăciunile sale o păzește și împreună cu noi cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! mare fericire și cinste pământul nostru s-a învrednicit prin aflarea moaștelor tale și ale celor ce împreună cu tine au pătimit a tale, pentru care, după cuvință, poporul cel drept credincios te laudă zicând, Bucură-te, tale al Evangheliei propovăduitor, Bucură-te al strămoșilor noștri luminător, Bucură-te a credincioșilor mângâiere, Bucură-te a cetății noviodunum, avere. Bucură-te că prin aflarea moaștelor tale, dreaptă credință s-a întărit. Bucură-te că prin ele biserica s-a împodobit. Bucură-te a lui Hristos, vrednic slujitor. Bucură-te al cereștilor sănașori, locuitor. Bucură-te al știtiei mici, neprețuit-o, Dor. Bucură-te al păgânilor, biruitor. Bucură-te al sufletelor noastre, făclie luminoasă. Bucură-te a creștinilor podoaba aleasă. Bucură-te a tale, mult potrivitorule meu, pentru Hristos. să se bucure Niculițelul, că mare vistierie duhovnicească din el s-a arătat. Și astăzi toți credincioșii cu inimă curată, pe mucenicul lui Hristos a ta. Îl cinstim cântându lui Dumnezeu laudăm. Aliluia! te-ai temut de cei ce ucid trupul, mucenice masie. De aceea, cu mare îndrăzneală, pe Hristos ai mărturisit și sufletul tău prin răbdarea chinurilor ai dobândit. Auzi-ne și pe noi nevrednicim, care cu umilință te lăudăm, zicând, Bucură-te ca masie, că dorire cerească ai avut. Bucură-te că de tirani nu te-ai temut. Bucură-te al raiului mult râvnitor. Bucură-te al nemuririi moștenitor, Bucură-te că până la sânge și moarte ai suferit. Bucură-te că prin îndelungă răbdare sufletul ți-ai dobândit. Bucură-te că slava deșartă ai trecut-o cu vederea. Bucură-te, doritorule fierbinte, pentru a ta mântuire. Bucură-te, alergătorule, spre veșnica fericire. Bucură-te că acum în ceruri cu drepții te veselești. Bucură-te că prin a ta solire pe noi ne mântuiești. Bucură-te ca Masie, vrednicule următor al lui Hristos. dragoste și credință fierbinte către Hristos având, lăudate ca masie mucenice. Cu bărbăție pe tirania a înfruntat și pentru adevăr trupul la chinuri ți l-ai dat, cântându-lui Dumnezeu, Aleluia! ucenicului Filip, laudă din inimă să-i aducem. Că aceasta jertfă vie lui Dumnezeu s-a dat și sufletul pentru el și-a pus. Iar acum, pururea stând înaintea Domnului, se roagă pentru noi, care îl cinstim zicând, Bucură-te, Filipe, a bisericii, podoabă frumoasă! Bucură-te a soarelui dreptății rază, luminoasă! Bucură-te că iubirea lui Hristos în tine s-a sănășluit! Bucură-te că pentru dragostea lui în chinuri te-ai jertfit! Bucură-te că prin fapte tăria credinței ai arătat. Bucură-te, următorule lui Hristos, cel adevărat. Bucură-te, cel ce cu bărbăție urgia chinurilor ai primit. Bucură-te că de sfârșit mucenicesc te-ai învrednicit. Bucură-te că de moarte nu ți-a fost teamă. Bucură-te că vremelicele durerii nu le-ai luat în seamă. Bucură-te, măslin al raiului celui mult dorit. Bucură-te că în viață fiind la cer ai răvnit. Bucură-te, Filipe, mărturisitorule al Evangheliei lui Hristos! fericiților mucenici ai lui Hristos. Zotic, Atalca, Masie și Filip, rugați-vă prea milostivului Dumnezeu pentru biserica noastră drept măritoare și pentru poporul cel drept credincios, ca să dobândim prin rugăciunile voastre îndurare, pace și har, spre a cânta împreună cu voi, acum și în veacul viitor. Aleluia! Aleluia! Aleluia! prea fericiților mucenici cea lui Hristos, Sotica Talcamasie și Filip, rugați-vă prea milostivului Dumnezeu pentru biserica noastră drept măritoare și pentru poporul cel drept credincios, ca să dobândim prin rugăciunile voastre îndurare pace și har, spre a cânta împreună cu voi, acum și în veacul viitor. Aleluia! Aleluia! Aleluia! prea fericiților mucenici ai lui Hristos, Zotica Tal, Camasie și Filip, rugați-vă prea milostivului Dumnezeu pentru biserica noastră drept măritoare și pentru poporul cel drept credincios, ca să dobândim prin rugăciunile voastre îndurare pace și har. Spre a cânta împreună cu voi, acum și în veacul viitor. Aleluia! Aleluia! cu dreaptă credință și vlavie, se cuvine să lăudăm pe zotic mucenicul, care paharul suferințelor cu bucurie a băut, cu botezul sângelui s-a botezat și până la moarte a urmat lui Hristos. De aceea și noi cu dragoste să-L cinstim zicând. Bucură-te, zotice, martirul lui Hristos, Bucură-te al crucii apărător zelos! Bucură-te, trandafir din grădina părintească! Bucură-te, rugătorule, pentru obștea creștinească! Bucură-te că sângele tău, pământul nostru adăpat! Bucură-te că prin tine credința vie s-a arătat. Bucură-te, mărgăritar de preț, ascuns sub pământ. Bucură-te că ale tale moaște s-au găsit în mormânt. Bucură-te, moară sfântă strămoșat păzească. Bucură-te, nestemată scumpă, duhovnicească. Bucură-te al Evangheliei, vestitor neînfricat. Bucură-te al bisericii, far preluminat. Bucură-te, zotice, viteazule ostaș al lui. toți credincioșii să lăudăm pe Zotic, pe Atal, pe Camasie și pe Filip, mucenicii lui Hristos, care au propovăduit adevărata credință și au primit cu cununa cerească. Iar voi, fericiților, cei ce aveți îndrăznală către Dumnezeu, din toate nevoile sloboziți-ne pe noi, care strigăm. Bucurați-vă, Sfinților mucenici, rugători fierbinți, pentru sufletele noastre, Bucură! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Sfinților mucenici și martori ai lui Hristos, Zoti, Catal, Camasie și Filip, vrednicilor urmași ai Sfântului Apostol Andrei, care pe aceste locuri ale esciției Evanghelia ați vestit voi din toată inima, cu tot cugetul și din toată puterea voastră, pe Dumnezeu ați iubit și până la cea din urmă suflare pentru El ați pătimit. Mulțumim cu umilință Sfintei Treimi pentru purtarea sa de grijă, care atâtea veacuri sub pământ, Sfintele voastre moaște le-a păstrat și după aceasta a binevoit ale dărui bisericii noastre drept măritoare spre mângâierea și folosul de ofte al credincioșilor. Cu adevărat la voi s-a împlinit graiurile sfinte, pe cei ce mă slăvesc pe mine, îl slăvesc și eu pe el. Și prin sfinții care sunt pe pământul lui, minunate a făcut Domnul toate voile sale întru dânsii. Voi cu sufletele înaintea Domnului stați, iar prin sfintele voastre moaște, laturile țării noastre le împodobiți. Fericit este străbunul nostru pământ, care s-a adăpat cu sângurile voastre și în care se odihnesc sfintele voastre moaște. Drept aceea, cu credință, cu evlavie și smerenie, cădem către voi adevăraților mucenici și prieteni ai lui Hristos, cerându-vă să ocrotiți prin sfintele voastre rugăciuni țara aceasta și biserica noastră drepmăritoare și pe toți cei ce cu bună cucernicie aleargă la sprijinul vostru și vă pun mijlocitori către prea bunul Dumnezeu, de la care, prin solirile voastre, să dobândim și noi milă și pace și ajutor în veacul de acum și în vremea morții noastre și la judecata de apoi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvânturii Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratii Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri, ale Sfinților Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip, și cu rugăciune tuturor Sfinților Părinților noștri, miluiește-ne pe noi. Amin.